apirilak sortzi ditu gaur eh, astelena da eta hau berrion albistegia duzu. Eberriozar, eh? airratiaren albiste eman kizura. Eta gaurko albistegia mobilizazio baten berri izandako mobilizazio baten berri eman ez hasiko dugu. Ernesto Praten aurkako epaiketa salatzeko manifestazioa egin zen atzo Elizondon. Apirilaren bederatzean, aste artearekin Elizondo, Elizondoko auzokidea den Ernesto Pratur zainki berri osartarra Madrilen epaituko dute ekin erakundeko kidea zelakoan akusaturik. Fiskalak sortzi urteko espetxe zigorra eskatu du eta kokidea izanagatik atzo pratekiko elkartasuna adierazteko eta horrelako epaiketa politikoak eten ditzatela eskatzeko irureun bat eh, pertsona baino gehiago elkartu ziren baztango herri nagusian arretxaldeko seietan egindako manifestazioan. Orkatz berrioz hartarra frogatzen duen irudi askuratu dugu. Eguzki plazako argazkilari den patxi pitilla argazkilariak eh, eiztari e baten laguntzarekin beti ere berriozarko alde zaharretik berriogeita mar metrora zegoen orkatza erretratatu ahal izan zuen. Azken bola honetan berriozarko inguruetan ikusten den lehen aldia ez izan arren e, benetakoa dela frogatzen duen uneko argazkia da. Normalean ez oida atera zela izabaleko tokietara eta horregatik argazkia ateratzeko kontu handi zibilibar izan zuen pit Itilasek argazkia eguzkiplaza.net webgunean ikusgai duzuen. Institutuko ikasleek bertso bazkaria antolatute. dute. Apirilaren amairuan, Zulo Alai Elkartean, Berriozarko Institutuko D ereduko laugarren e, mailako ikasleek antolatutako bertso bazkaria izanen da. E, ikasturte ikasketa bidaia egin alizateko bideratutako edo bideratuko da, ateratako diru apurrean bertan, eneko lazkozek eta julen zelai eta bertsolariak arituko dira bertxotan. Sarrerak herria eta kale berri tabernetan egonen, dituz, egonen dira salgai edo salgai dira da eh, dagoeneko zortzi eurotan langabeentzat eta amabi eurotan lana dutenentzat. entzat. Sajararen aldeko egunen karira amaika ekitaldi eskainiko dituzte berriozarren datozen egunetan. Berriozarko Sajararen aldeko lagunak izeneko elkarteak berriozarko udalaren laguntzarekin, Sajararen aldeko elkartasun egunak antolatu ditu gure herrian, ala apirilaren amarrian, hasiko dira jardunaldi hauek itzaldi batekin. Sajarak nafarroan duen ordezkaria, berriozarko udaleko ordezkari bat, eta anas zeinan arreaz erakundeetako kide bana harituko dira solasean, Sajararen egoeraren inguruan arreatxaleko goizeko zazpi terdietan izanen da hori kulturgunean. Ilaren amabian ostiralarekin Saharari buruzko zineforuma antolatu dute erdaraz kulturgunean agriatxaleko sortzi terdietan eta larun batean jaigiroa izanen da nagusi agriatxaleko seietatik aurrera aurriokoak eta tailerriak eskainiko dira Euskal Herria plazan zazpi terdietan popi eta zaratrako paliazoek ikuskizuna emanen dute eta bukatzeko iluntzeko bederatzi terdietan elkartasun afaria eta anima programazioa izanen dira gozagai zulo alai antiketak Tiketak salgai dituzueia da, gloria okindegian eta herria zein kale berri tabernetan. Gaztelekuko asanbladak argazki lehiaketa antolatu du. Gaztelekuko asanbladak gazte argazki lehiaketa bat antolatu du gazte asteari begira izan ere aste horretan apirilaren ama bostetiko geita batera. Bi tartean argazkien erakusketa izanen da gaztelekuan. Bigai posible izanen dira umorea edota langileen eskubideak edo egungo egoera. Apirilaren batetik ama bira bi tartean bidali beharko dira argazkiak ondoko elbide elektronikora. Berriozarko gaz gazteak guztia jarraian abildua gemail.com berriozarko gazteak abildua gemail.com partaide bakoitzak gehienez ere bi argazki aurkeztu ditzake gai bakoitzean eta argazkiek originalak jartorrizkoak izan beharko dute. Bestalde gazte astea antolatzeko ostiralero arretxaleko zazpietan gaztelekuan batzarra egin ohi dutela gogoratu nahi izan dute gazte hauek. Berrik ilan esemeak blog bat sortu berriduk, du, bazkideik iroldegiari buruzko argibideak eta haiekiko mezuak errasteko. Elburuak dira argibideak momentuan ematea, albiste zein jardueren berri ematea, eta bazkideek izan ditzaketen zalantza, galdera eta iradokizunei ahalik eta lasterren erantzutean. E, blog hau ondoko elbidean e, aurki dezakezue, irubebikoitza polideportibo berriozar.es barra eu. Horixe da elbidea eta horixe Horixe berriki lanek sortu berri duen eh, bloga. La Barga elkarteak antolaturiko amairugarren pala txapelketaren finalak jokatu ziren larun batean. Apirilaren zeian, larun batarekin La Barga antolaturiko pala finalak eh, kiroldegiko frontoian jokatu ziren. Lehenengo mailan Jorge Paris eta Juan Pablo bikotea izan zen garaile, hogeita mabost eta hogeita lau andueza, andueza bikotearen kontra. Bigarren mailan berasain eta tirapu, hogeita mabost, eh, hogeita lau gailendu zitzaien sola anduezari. Eta orain, berriozar futbol elkarteko emaitzak eskainiko dizkizuegu. Berriozar futbol elkartearen emaitzak esan dugun bezala, gizonezkoen futbolarekin hasiko gara, lehen erregional mailako taldeak altxasuren kontra jokatzekoa zen asteburu honetan, baina partida bertan bera gelditu zen. Bertan bera geratu ezen partida izan zen, bigarren gazteak eh, zeukana beti koskorren kontra berriozarren jokatu zuten eta irabazi zuten bost eta lau. Eta kadeteak ak, eh, ba, aldia izan zuen asteburu honetan. Betaldeak zaltzerrinen kontra galdu zuen lau eta bat. Eta aurreak A taldeak lehezkairuren kontra jokatu zuen eta usna berdin du. B taldeak atxeden hartu zuen. Eta gazten e, bigarren e, mailak arrotxapearen kontra jokatu zuen berriozarren eta irabazi egin zuen bi eta bat. Eta orain emakumezkoen eh, futbolari erreparatuko diogu, erregional mailako emakumezkoen eh, taldeak doneste be izan zuen eh, aurkari berrio zarren bi eta huts irabazi zuten hemengoek. Atzeratu zutena izan ziren zortziko futbolekoek beti gazteren kontra jokatu bar zuten partida. dira eta e, kirolari buruzko berrien e, ostean gure eguneroko egunkariei erreparatzeko ordua iritsi zaigu Astelenero bezala berri egunkaririk eh, argitaratzen ez denez, diario de notiziasekin hasiko dugu gaurko errepasoa. Bulegoen salmentak Nafarroako kutsarentzat kostu handia izanen zuela ohartarazi zuen Espainiako bankuak. E, beraz, Nafarroako kutsak, kanek bazekien e, kostu handia izan zuela horrek, eta, bueno, ba, arazoak ekarriko zizkiola, baina hala eta guztiz ere, aurrera egin zuten. Kaskanteko bizilagun bat zauritua izan da Monkaion izandako elur jauzi batean, zeinean beste sei mendizale egon ziren implikatuak. Enrique Maia, Barzinaren menpe dagoen alkatea, horixe da diario de notiziasek nabarmentzen duen lehroburuetako bat, eta bukatzeko hause urdangarinek Valero Riveraren eskaintza bat onartu du Katarren entrenatzaile lanetan aritzeko. Diario de Navarra hartuko dugu orain eskuartean eta ustelkeria kasuak eh, destapatzen hasita Diario de Navarrak badirudi kontraerasoari ekin diola eta orain ba, usue barkosen auzi bat eh, azaleratu nahi du. Barkosek eunda berrogeita marmila euro eskatu zituen kongresuan akzionista den enpresa batentzat. Eh, bestelako gaiak ere badakartza Diario de Navarrak Victoriar estiloko organo baten doinuak arrotxapean eta politika kontuetara itzuliz, parlamentuko mai eta batzordeak Miguel Sanzek ez agertzeko aurkeztutako agiria ahaztertuko du gaur. Bukatzeko eguraldia, zeru estaliak eta temperaturaren igoera gaur Nafarroan. Eta gure kiosko digitalaren azken txampan gara egunkaria hartuko dugu eta hause da gaur nabarmentzen duguna hijito herriaren kultura ezagutzera emateko ekimen ugari antolatu dituzte Nafarroan. López Peña familiak erailketa politiko gisa definitu du Xabierren eriotza eta bukatzeko hause urkulluren gobernuak murriztu egin du Euskararen promozioa. eta eguneko prensa digitalak dioena ezagutu ostean eguraldiari buruz mintzatzeko ordua iritsi zaigu. fronte berri batek eh, kaskarraldi txiki batekarriko du, giro iluna eta tartekat, zaparradak botako ditu, batez ere goizean eh, partean, arratsalderako euria arinduz joango da, eta aterguneak luzatuz joango dira, gau alderako denean, eh, denean dagoeneko atertua, egongo da, atertuko du. Mendebalde, ego mendebaldeko aizea aul bizia ibiliko da, bolada gogor batzuekin, kostaldean eta mendi inguruetan temperaturan gora bera undirik ez, ba, zuenak pitxin bat gorago, eta bataz bestea maabi amairu graduren bueltan ibiliko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago atozen orduetan berriozarri irratiaren sintonian, FMko eun.sortzian edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.